lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. Autopromocja. O. Głodni? Chodźmy coś zjeść podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30. Time to wake up. W czwartek od północy przemówi do Was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz. Get yourself locked in to bump and grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6. Yeah. Send this one out to everybody trying to make ends meet. Yeah. I'm on the grind, still got my money on my mind. And I feel like I'm walking on the line. When it seems like I'm running out of time. That's when I'm going on the grind. Hey yo, I'm trying to make my dollars double. I done found a place to fit in for niggas trying to get into this power struggle. I work hard on the job like immigrants and always try to get my first half in advance. It sounds strange, but the rap game is not a game. You can make a lot of money, gain a lot of fame, don't get it twisted. You can get addicted. Buy a mansion in the Hamptons and get evicted. Now, if you call me and I'm not around, I'm probably putting my grind down. Doing shows out of town. I be the manager, road manager, and call handler. Booking agent, choreographer, and tour planner. I be the VP of marketing and promotions, producer and arranger. What a range of emotions. And after it all, I still gotta perform at 3 o'clock in the morning when half the fans are gone, but it's fine. Been on the grind since like 88 or 89. The game is foul like a plate of swine. Now, is there anybody kind like me? Is anybody out there on the grind like me? For everybody working nine to five, for everybody trying to rise with their eyes on the prize. I'm with you, we all going through it, but yo, deep down inside, I know we still gonna do it. Oh, I'm on the grind, still got my money on my mind. And I feel like I'm walking on the line. And it seems like I'm running out of time. That's why I'm always on the grind. Yeah, I'm on the grind. Still got my money on my mind. And I feel like I'm walking on the line. When it seems like I'm running yeah. out of time. That's when I'm going. I really feel I'm blessed because I was born with a talented rhyme. But the stress got me this close to quitting sometimes. On a crowded A train every morning, I can't wait for the day. My hustle game don't gotta start this way. Niggas think it's all good when they see me and hear my CD and think I'm jumping in the 745 with TVs. They don't know I miss tours and shows to go to work and pay bills and keep doing my clothes. In the shadow of a legend, so they expect me to spit and sound like him, but y'all need to let it go. Every day I faced the crossroad of rapper drugs, album cuts and singles and crackheads and clapping thugs. When I'm broke, my moms won't even give me a hug, but on payday I'm a baby and she call it love. I keep making my moves, cause one day I'ma prove I got what it take and I will not lose. Yeah, I'm on the grind, still got my money on my mind, and I feel like I'm walking on the line. And it seems like I'm running out of time. That's why I'm always on the grind. Yeah, I'm on the grind. Still got my money on my mind. And I feel like I'm walking on the line. When it seems like I'm running out of time, that's when I'm going on the grind. I had to hustle hard, never, never, never. Minęła godzina 22. Witamy w Radiu Afera, witamy w audycji Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki. No i zaczęliśmy od klasyków. E, no i przy tych klasykach przez chwilę zostaniemy, bo mm, e, no, powraca Powraca klasyk wśród festiwalów, powraca Hip Hop Camp. Po bodajże sześciu latach? Będzie sześć lat, tak, bo pierwszy raz y, został odwołany, że tak powiem, w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. No i miał wracać. Zapowiadali to e, co roku, co roku były obietnice, co roku pojawiały się zapowiedzi, że już za chwilę będą ogłaszani artyści tegorocznych edycji. No ale co? na zapowiedziach się kończyło. No ale co to jest w ogóle Hip Hop Camp? Hip Hop Camp to jest y, festiwal, <laughs> jeden z najstarszych festiwalów, y, festiwali hip-hopowych w Europie, bo jego początki sięgają y, początków tego tysiąclecia. Bo to chyba bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to 2004 rok był pierwszym, yy, pierwszym kempem. No i co? Na początku zaczynało to jako malutki, malutki festiwal, na który zjechało się, podejrzewam, że może paręset osób i to raczej takie e, niższe e, liczby na początku tych setek, czyli jakieś 200, 300 osób, może 400. No i to była raczej taka mm, impreza, która zrzeszała tych takich typowych zajawkowiczów. Gości, którzy no, te cztery elementy hip-hopu e, według nich prowadzili właściwie swoje życie. No czyli co? Czyli e, rap, DJing, e, b-boying, no i graffiti. E, no i co można było powiedzieć o tym? No rozwinęła się ta pasja tych paruset osób do tego, że co roku, co roku ten festiwal stawał się coraz większy. No i właściwie po niespełna 10 latach, a właściwie już chyba od 2011-2012 roku, ta impreza no już była bardzo, bardzo duża. Przyjeżdżały tam wielkie nazwiska, wielkie ksywki, e, które były znane już na całym świecie. To nie była jakaś tam postronna impreza e, zrzeszająca jakichś tam raperów e, z twojej okolicznej podstawówki, czy tam z twojego okolicznego osiedla, tylko już przyjeżdżały wielkie gwiazdy, no i gości liczono już w dziesiątkach tysięcy. No ale cóż, w latach, w, le, w lecie, a właściwie w marcu 2020 roku, no trafiła nas pandemia. E, no i cóż, wtedy wszystkie imprezy masowe zostały odwołane. No jeśli ktoś odważył się e, organizować coś na po, na po, na po coś podobnego do koncertu, no to produkt finalny bardzo mocno się e, różnił od tego, co było obiecywane i raczej nie przypominało to zbytnio koncertów, a raczej jakiś taki e, tani substytut koncertu. No ale cóż, jesteśmy 6 lat później. Wracamy do rzeczywistości rapowej. W Czechach odbywa się Hip Hop Camp. 21-22 sierpnia w tym roku spotykamy się gdzie indziej bo zawsze, na właściwie od wielu, wielu lat była, to było to stare lotnisko w Hradec Kralowe, blisko, bo chyba bodajże 50 kilometrów od polskiej granicy. No teraz będzie troszeczkę bardziej w, głę, w głębi Czech, y, bo będzie w okolicach y, Pilzna. No ale nadal nie jest to daleko od nas, y, nadal mm, jesteśmy brani pod uwagę jako jed Jedni z głównych tutaj e, uczestników e, tego festiwalu, ponieważ e, został już między innymi ogłoszony jeden z polskich e, e, wykonawców. Ale no zaczęliśmy nie bez powodu od e, klasyków, czyli Masta Ace'a, czyli gościa, no, który mi wydaje się, że na tym kempie, no to on częściej bywał, więcej razy był niż go nie było, bo e, sam miałem przyjemność kiedyś być na kempie, no i to był jeden z e, takich występów, które zapadły mi mocno w pamięć, e, no bo jest to już trochę dziadziuś, no bo to już jest gości podbijający pod 60, e, który mimo wszystko tymi swoimi starymi bumbapami e, potrafi rozbujać e, nawet tych młodych ludzi, którzy przyzwyczajeni są do raczej tych nowocześniejszych brzmień. No ale cóż, zostawiam was z kolejnymi kawałkami od Masta Ace'a, czyli jednego z headlinerów, którzy zostali ogłoszeni w te, na tegoroczny hip-hop camp, który odbędzie się w Wyrow Kralowice. E, no i cóż, 21, 22 sierpnia 2026 e, powraca po 6 latach. and insert them inside your vein. They run through your bloodstream, get inside your brain. Since I first put my name up inside the train. My mic control's been unprecedented. And you wrong if you thought you was the best that did it. See, I just started messing with it. I've been married to the game since 88. You just committed. The entire fate of the whole empire state's in the hands of a man that's here to inspire hate. Hate for the state of the music. And all these other cats looking for another way to abuse it. I wake you up like a gun in the face. And just here to let you know who's like running the place. And everywhere that I perform and do a show, a show, as long as you know. how it all got started from beginning to end. When cats used to run in a pack and slaughter the rooftop, Union Square, and the Latin Quarter. And if you came alone, then your chain was gone. Unless you was from the hood and your name was known, yup. And even then, you was taking a risk. They would rush you for your chain while you was taking a piss. Hip hop used to be so thick in the air. When it was there, you ain't even need a kick a snare. It could have been finger snaps and hand claps. But nowadays, it feels a little different when a man raps track commencing. These cats are French. To me, they lacking sense, When I rap's intense. And I be the best in these rap events. And how I got this far is called experience. Come on. This, is for those that don't know the half. Back, back, turn back the page. Let me show y'all new rappers. It's not a game. in the flesh. Of course I'm fresh. Oh, you thought that I was rotten? Huh. You must have gotten a bad sack of weed, cause I track your speed. I run up, find your wife, and smack your seed. I've been a star since Pat Benatar, and I still want the house, the boat, the truck, and the car. The limousine with the big screen and the bar. trying to eat while she pour it on like vinegar. Till I'm old and gray, control the day. I'm kinda like the light, cause I show the way. I'm the one that collect the funds and hold the pay kind that fold away, then I stroll away. Shit, I can't name all the hits we charted. That crazy ass Brooklyn ass shit, we got it. We came here tonight to get started, to cold act ill and get retarded. trying to live, so we all grind. And then we started saying Crooklyn. Had everybody thinking it was all crime. Stick up. Shouted out to Spike Lee. And the dude on the corner in the white tee. And the girl off the block with the attitude. Had to write a song, show my gratitude. Welcome. Welcome to my city, man. To the streets where the late great Biggie ran. And damn near everyone's a Biggie fan. That's cause we support our home. Brooklyn. double up. Big Daddy Kane is synonymous. Jay Z synonymous. Sean P synonymous. I'm just trying to honor this place that we call home. Brooklyn. Look, I'm really just trying to make you proud, like, look, mom. I'm trying to make you smile, like, look, dad. Got the nets on the fitted in the book bag. Nice. And you know the Tim's clean. On these bars, we go in like a swim team. Say what? Brooklyn be the pedigree. If you find something wild, man, set it free. Set it free set it free and watch it go. They give it to the world and watch it grow. Cause you know, Cause you know we everywhere. Disrespect my home, you will never dare. Never. Cause you get mush quick. Coney Island, Red Hook, Fort Greene, Bushwick, Brooklyn. We get down in Brooklyn. double O K L Y N B R double double O K. you made it here. Gangstar, y'all made it here. Even though y'all wasn't born here, still y'all made it here. And now it's like you one of us, and we all tied together like some braided hair. Yeah. Dumbo to Clinton Hills, gentrified and attention bills. But we find a way to live together. Wish we could find a way to live forever. Ever. Either way, the music will. Tell me what I gotta do to prove it's real. Tell me what I gotta do to make it clear. You can make it anywhere if you can make it here. Little Kim synonymous, Foxy, fabulous, Maine or oh, synonymous. Say what? In the world full of promises, Smith and West and Bucktown. What I'm trying to honor is Brooklyn. And we get down. double O K L Y N B R double O K L Y N B R double O K L Y N B R double O K. yo, I gotta watch my back as I travel through Rockaway and Livonia, Pickin Avenue, Belmont, New Lot, Stone, and Saratoga. I just wanna slice a piece and maybe have a soda. But if I'm trying to rock this leather in this nameplate, like my man Nate, I can meet the same fate. He in the wheelchair, knife in his spine, man. My friends like, yo, come on, we'll be fine, man. But see these black suede pumas with the gold stripe are hot off the press. And yes, it's a cold night. The type of night where long coats ain't suspicious. I know we ain't no bitches, but these streets are vicious. Bus stops, alleyways, and them side blocks. Just a few spots you can wind up in a pine box. Last car with the A train, it ain't sane. Play around, you lay around in great pain and that I can ensure like weight gain. Tell me why would you wanna die for a fake chain? Shit, why you wanna die for a real one? Cause real bullets they kill when they fire from a real gun. Man, I'm an error on the side of caution, cause this stuff my mom's bought was a small fortune. For this great advice, you gon' thank me thoroughly. Labyrinth, caught in maze, Frankie Beverly. Fire burning hot all over them streets, and this world is falling. Cause about me and we, humanity. We must fight, fight for the sake of life, fight for the sake of our children. Being I'm my only child and moms keep a steady job, I stay fresh to death and yes, they ready to rob suede wallabies, got them on a cheap friend. And my sheepskin, same color as the wheat thin. These gazelle frames really are a rare color. But I'm not ready to die like hair color. All I wanna do is impress the ladies, cause this be the 80s and it's wild over here, brother. Walk lightly or end up in the fight see unless you wanna lose that there. Hold it tightly. Since grade school, been fresh from the start, dog. And that makes me a target like a dartboard. So I gotta stay on point like church shoes. And the first rule's watch out for for the worst dudes. One false move and moms have to bury me. Trying to make it through this maze. Frankie Beverly. Universal ghetto, ghetto survivors universal ghetto survivors. I first learned what a labyrinth is, an AP class with all the talented kids. This game had a ball, and your goal was to get it home. And if it fell in the hole, then you did it wrong. Man, my hood be sort of the same. You can get robbed on the bus, supporting the train. Yup, I'm already stressed, so please don't worry me. Labyrinth, this here maze, Frankie Beverly. Fire burning out all over them streets in this world. sake of life. Fight for the sake of our children. Uh, a dollar short of having a dollar. Being broke in the hood is a curse. Hit the Ave, you know how to fix it. I know it's bad, but could it get worse? I see these kids, they might wanna jump me. But I'm not gonna show them I'm scared. I just know I'ma find me a way out. They gon' know I was here. Yeah, that sounds ill. You know what I'm saying? Yo, the bus. Hey, yo, hold that bus. Yo, hold the bus. Za nami parę kawałków jednego z e, headlinerów tegorocznego hip-hop campu, e, czyli, e, czyli Masta Ace'a, no, ale Masta Ace nie będzie występował e, samemu, będzie mu towarzyszył jego wieloletni już współpracownik, jego wieloletni towarzysz muzyczny, czyli Marco Polo. Gość, który też już na produkcji e, e rapu zjadł zęby, bo to jest gość, który pochodzi z Kanady, przeprowadził się w bardzo młodym wieku e, do Nowego Jorku, no skąd też Masta Ace pochodzi. E, właściwie postawił wszystko na jedną kartę i tą kartą była muzyka, była produkcja muzyki, no i wyszło mu to na dobre, bo e, chłop e, z raczej e, nieciekawego środowiska się wywodził, jako, jak sam już podczas swoich paru wywiadów wspominał, no, że, że jako nastolatek ciężko było znaleźć Chociażby jakiś narkotyk, którego on już nie próbował w wieku chociażby 14 lat, więc ta muzyka no, dosłownie uratowała mu życie. E, no i ta przeprowadzka do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych właśnie pomogła mu odnaleźć no, tą swoją prawdziwą drogę. No i te ich drogi muzyczne się połączyły no już praktycznie 20 lat temu, bo jeden z tych kawałków, które dzisiaj poleciały, no to była Nostalgia, czyli kawałek, który oni nagrali razem e, ponad 20 lat temu. No i nadal współpracują, nadal wydają płyty. Jeśli dobrze kojarzę, to niecałe dwa lata temu została wydana ich ostatnia wspólna płyta. No i do Czech w tym roku wybierają się razem. No ale cóż, przenosimy się, a właściwie zostajemy nadal w Stanach Zjednoczonych, bo kolejny e, z headlinerów to Alchemist. The Alchemist, czyli gość, który też już e, e, wiele, wiele lat bryluje tutaj na scenie rapowej, jeśli chodzi o takie mocno oldschoolowe brzmienia. E, ciekawostka, e, jeśli ktoś nie kojarzy go jako producenta czy rapera, bo też gościu e, potrafi zarapować, chociaż bardziej jest znany ze swoich produkcji, to można go też kojarzyć jako mm, DJ-a DJ-a Eminema na jego, na jego wszystkich koncertach. Je, jeździ z nim e, na wszystkie te światowe trasy, na te wielkie koncerty. Tak to właśnie The Alchemist jest DJ-em Eminema, czyli tym gościem, który dba o to, żeby tam e, brzmiało wszystko dobrze. Na koncertach e, no, jednego z największych raperów ever. No ale cóż, e, Alchemist, tak jak mówiłem, jest nie tylko producentem, jest nie tylko DJ-em, ale jest również raperem. No i rzadko kiedy można go usłyszeć e, w ostatnich czasach e, raczej rapującego, bo bardziej, bardziej tutaj mm, udziela się właśnie jako producent, ale mm, czasami się zdarza. No i parę miesięcy temu wypuścił freestyle, mm, który no wiadomo, sam wyprodukował, no ale na którym też można właśnie usłyszeć go rapującego. How hard was it for you to get the mic then early on as a DJ? Yeah. comfortably, comfortably, comfortably. let off awful couple. And, I am I am still having fun. It's been uh, 20 years. My my uh, 24th album, and I've uh, here this is useful as I did when I heard the first one. This big unk on the checkout. Leather Stacy Adams boot when I step out. More muscle, I pull a piece of your neck out. Baking cake and only serve it when it's fresh out. Off the oven rack, bottom crispy like a hundred stack. Cutting down oak, I'm a lumberjack. I get a dart, then I move on it. Take a needle, drag it across a plate, and cut a groove on it. It's solidified, I'm gifted. I'm gifted. Password protected, the hard drive's encrypted. I told a sample lay on the ground and then I stripped it. Sprinkle magic in the batter before I whipped it. Duck down low when the fire spark. I peel off, all you saw was a tire mark. Never knew a day off existed, I'm way off of the grid. Got over like a fat rat and slid. Inside a backpack, the Mac is hid. Flavor packages, I sit inside the sauce like a rack of ribs. Money trust, you dead to me if I don't know you 20 plus. Go in the booth, wear a helmet, and ride the funny bus. This is just a little freestyle event. Blowing like the AC when it seep out the vent. Hard to keep it contained, it just leaks out the pen. I spit, clear my throat, and then release out the phlegm. Put pressure on a piece of coal and squeezed out a gem. Come out of left, kings of the kitchen, show me how to chef. Try keeping up, and you'll be out of breath. Uh, I give you style, but nothing is free. It's on the arm, but nothing is free. Get it for cheap, but nothing is free. won't stop you, but a whole like you. Like that. I the yes. I need a whole like you. Uh, you know a nigga keep a close eye view, with a hoe like you, with a hoe like you. Bitch, I need a hoe like you. Uh, yeah, you know a nigga keep a close eye view, with a hoe like you. I keep it real, I don't never kiss and tell, but the hoes I do. You know a nigga keep a close eye view, with a hoe like you. A nigga married to the game, I can never tell a hoe I do. Game is popping off, skybox full of hoes, we drop them off. And I ain't hit it in a minute, and I know she wanna fit it, so she told a nigga take the condom off. And she gon' give a nigga face inside the law. PK to the city she came across. Might have been the baddest bitch I came across. Told her hurry up and take this dick and take a loss, bitch, I'm taking off. Yeah, you know a nigga keep a ghost side view with a hoe like you. I don't need no daughter to fuck a hoe like you. I be standing on this pippin' like I always do. Slamming on these bitches like I always do. Block a bitch, I never see a call come through. 20,000 and ones that it fall on you. I can make it put this motherfucking dog on you, like. Yeah. You know a nigga keep a side view with a hoe like you. Uh, I keep it chill, I don't never kiss and tell, but the hoes I do, like. You know a nigga keep a side view with a hoe like you. With a hoe like you. A nigga married to the game, I can never tell a hoe I do, I played the cliff in the city, D.C., Philly. Shopping, taking pictures. Left with a 50. Scanning every car, every trap was a five star order room service. Check trap, I'll be back tomorrow. Switching up the pictures on the ad. We doing out calls, green dot only. We ain't fucking with them credit cards. Knock some fresh game, added that to my catalog. Choose up, baby girl. Me and you can go far. What's happening? Hey. You know a nigga keep a close eye view with a like With a hoe like you. I keep it real, I don't never kiss and tell, but the hoes I do. Nah. Straight up. You know a nigga keep a course I do. With a hoe like you. With a hoe like you. A nigga married to the game, I can never tell a hoe I do. shit. I know you feeling it. <laughs> it's the motherfucking king, bitch. I'm back. Yeah. man. Another go around, bitch. Feel it. Feel what I'm saying? It's about cooperation. Fuck a nigga, feel it. Keisha let a nigga feel it. Leisha let a nigga feel it. Tamika let a nigga feel it. Bitches know that I'm the realest. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Feel it. Say let a nigga Kiki let a nigga feel it. Y'all let a nigga feel it. Yeah, bitches know that I'm the realest. Yeah, yeah, yeah. Za nami parę kawałków właśnie mm, jednego z headlinerów tegorocznych mm, hip-hop campu, czyli The Alchemist. No i tak jak wspominałem, e, gość jest e, wspaniałym, <laughs> wybitnym producentem, no ale też e, zdarza mu się rapować. No i znalazłem ciekawą kolaborację mm, jego z innym producentem, który nazywa się Hitboy. To jest gość, którego możecie kojarzyć, a właściwie kojarzyć kawałki, które on wyprodukował. Chociażby wiele kawałków y, Travisa Scotta, chociażby Sicko Mode e, lub wiele innych kawałków należących do topowych gwiazd i rapu, i, e, i jeśli chodzi o również R&B i pop. No i cóż, dwóch gości, którzy znani są z tego, że są producentami, spotkało się. No i co? No, postanowili, że zrobią bity i, i zarapują na nich? Czy to może wyjść dobrze? got to rap on this shit. I'm gonna rap on the one you got. That'd be so nasty. Just hook it all up. That'd be nasty. The one, which one? The um. let me see. Hold on. Yeah. Woo. wait, hold on. And then, and then do the. Just loop that. Keep looping that. Exactly. Artists living comfortably. Yeah. Yeah, leave it flat. Never seen before or heard in this fashion. Convert the work to magic. Bury a beat six feet, pour dirt in a casket. Hard to imitate, I'm cut from a certain fabric. My shirt and slacks, 30 racks, plus the fur jacket, no turning back. No turning back. Forward motion, I pour mimosas got me more in focus. Yep. Got my foot inside the door, then tore it open. Now we going dumb, throwing money. I'm from the sunshine state. When I eat, I need a plus size plate. The main event is this. My jewelry look like the great adventure slick. Promoters paint a stencil on a brick with my insignia. You made a little splash in a wave pool, I'm even drippier. Shoot out the lights, I'm putting 50 up. Then hang my jersey in the rafters right next to hit. Hopping out the Trans Am, flexing a fit. Fuck all the talk, just cut the check and split. Fuck out of here. Floor seats while I'm sipping. My pina colada was dripping on my pippin. But I never get to slipping in the darkness. never catch me slipping in the darkness. Never catch me slipping, never, never, never, never, never. Alchemist over a hit boy beat, hit boy over alchemist beat. Let's do it. I'm not for everybody, but I am who I am. I am what I am. No back and forth, no more than Pam. TSA gotta check my wrist, and all they can say is damn. When you move how you wanna move, you gon' make somebody mad. My nigga, I'm the best student Kanye ever had. Fell out with certain niggas fast, cause I put shit on blast. That's how you smother out the nonsense. I'm hungry as a hostage. They hit me with the blockage, but I made it out the gauntlet. Took short but long trips. What I know for sure is this niggas will backstab you way quicker than they stab for you. And that might be more soulful than going to churches after church. You crush your man, but what was it worth? You died with a chain and running your hearse. I guess I'm not the type of nigga you say congrats to. Still put the shit on my back and my shoulders if I had to. I'm thinking both of these two cities should go build my statue. Pasadena and Fontana, I brought chips back through. They thought they knew my sound, I leveled up, I'm highly blessed. Add me on your IG while you play this on your project steps. Two feet on the concrete, somehow niggas thought I lost my step. Till I did them Nas projects, this time you cannot deflect. I am who I am, I'm never slipping in the darkness. In this all white lamb, I'm never slipping in the darkness. But they bringing me to the darkness. Look. I'm usually homeboys with producers I get compared to, but on this one I wanna see him stretched out, extra leg room. I don't really know dude, he seemed like a cool cat, but I never once heard Metro Boomin do boom bap. I never heard a Southside beat without an 808 in it. HB in drunk driver mode, I swerve in every lane with it. I fuck with Mustard, he could make that ratchet shit with his eyes closed, but now I'm starting to wonder, kid, that nigga chop soul. I just seen Young Berg spoke on the wave. I should do him like Trick Trick and snatch hit out his name. I had to coded the game. I had the coldest of days. I'm like Debo on his cruiser. How you got no credits without co-producers? Time to get these niggas the royal flush. No rotor rooter. It's hit boy bucking. Just so you niggas know the shooter. Jug season. I'm in the A playing young scooter. Needed to see me in broad day from the walkway. This feel like childhood summer trips. I've been a modest supplicant. They rob you for publishing. That feel like a punishment. How people only met once don't look like none of us. Moving with this wild behavior. That shit. That shadow my trust. Build a million statues in my likeness. And I ain't dissing on nobody, I ain't even write this. It came to me in a dream, they had it out for hit. So I freestyled this verse over the alchemist. Hit boy! I know it's been a while. I've been sleeping on some gems too. But Greg Street's question of the day today is How do you know everything? And you ain't never did shit. How you got all the answers, but you ain't never did nothing? Za nami kolejne kawałki. Jeśli chodzi o e, Alchemista, czyli jednego z headlinerów e, nadchodzącego hip-hop campu. No ale cóż, e, mówiłem o tym, że został ogłoszony już pierwszy polski artysta, który wystąpi. No jest to gość, który niecałe, niecałe miesiąc temu, parę tygodni temu otrzymał nagrodę za najlepszego rapera roku od, y, od, od gremium popkillerów, no jest to Gruby Mielski, czyli gość, który też już swoje lata na scenie odbębnił y, właściwie na legalu od chyba 2012 roku. Ja pierwszy raz usłyszałem go w 2009 roku na płycie Ortega Cartel, kiedy on wtedy, pewnie niespełna jeszcze 20-letni dzieciak, nawijał e, właśnie na bitach dwójki przyjaciół z, z Kanady. Dwójki Polaków z Kanady, którzy, którzy na swoją płytę zaprosili plejadę gwiazd e, Polski, e, jeśli chodzi o rap, no bo był chociażby Tedy, był chociażby OSTR, e, no i mm, pojawił się też tam Mielski. Wtedy nikomu nieznany gość, e, no a mm, parę lat później e, w nakładem wytwórni Szpadyzor Records, czyli e, Udon Guralesco, e, został wydany jego debiutancki album Silny jak nigdy, no, wkurzony jak zwykle. Jeśli mm, miałbym tutaj na antenie powiedzieć ten tytuł, ale za chwilę usłyszycie tytułowy kawałek, więc będziecie wiedzieli o co chodzi. Gruby Mielski, czyli raper roku 2020, no, za rok 2025, e, gdzie wydał też bardzo dobrze e, przyjętą płytę. To się więcej nie powtórzy. No, Mielon dużo rzeczy ostatnio wydaje i jest to na naprawdę wysokim poziomie. No, ale przypomnijmy sobie kawałek, który, z którym wszedł właściwie mocno z buta w ten mainstream, wydaje go właśnie w wytwórni, poznańskiej wytwórni zor Records. Stała się przewidywalna jak kolejny Dan Griffina Pociąg w Polskę, weź forsę, zaćpaj, zachlej, nawijaj ty Wiesz, że nie zawiodłem jeśli chodzi o hip-hop Bo nie brałem siks na hotel, nie puszczałem się dziwką Nigdy nie miałem szmalu, gdy go zgarnę to z pracy I podzielę się nim z każdym, kto akurat nie ma kasy Kolejka dla tych, którzy wierzą we mnie zawsze brat I trzymali ze mną, gdy lałem codziennie parę flat Cios, widzę stale łap, gdy w grawi zagrałem, schwiałem rap Uwierz mi stary, uśmiech na japie cały czas słuch słuchaj Hip-hop łamie serce, mordy dają wiarę A ludzie na koncercie mówią mi bym pchał to dalej Prawdę dla ślepców, głuchych i kilku charakternych Uważnie planuj ruchy, żebyś nie skończył jak Mielski Złap się za jaja, przyznaj się do błędów jak ja Gdy nie masz jaj, to jesteś faja i zostawiaj ten chłam Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko W górę giwery, skurwysyny, czysty bistroj Silni jak nigdy, wkurwieni jak zwykle Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek nie twój biznes nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko W górę giwery, syny, czysty bistroj Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle Moja prawda ponad twoją, mój upadek nie twój biznes Uwierz mi, nie prosiłem o życie, które dostałem z góry Czpuny wiedzą, że nie dostaną ode mnie nawet rury W tydzień straciłem pracę, studia, kobiety, kumpli I niczym stary wyruszyłem w pubach topić smutki Znajomi mają tytuł dziś, a ty przymierski błyśniesz Mam dwie sterty zeszytów, laki, strajki i pożyczkę Mój człowiek zamknął bar mi, bym nie upadł zbyt nisko. Rzuciłem lasy w armii, jestem tu, by dać ci hip-hop Mam w sobie miłość dla najbliższych Wiedz, że jestem dobrym człowiekiem, zawsze chrzań, co piszczą inni Prawda jest dla tych, którzy nie są tu od wczoraj Pierdol tych, co biją graby tylko wtedy, gdy masz towar W cztery oczy rzucam słowa, których nie chcą słyszeć Za to częściej mam szacunek, rzadziej wyłapujesz nytę Złap się za jaja i broń swego zdania jak ja Gdy nie masz jaj, ty jesteś faja i zostawiaj ten chłam Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko W górę giwery, syny, czysty distroj Silni jak nigdy, skurwieni jak zwykle Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek, nie twój biznes Nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko W górę giwery, syny, czysty distroj Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle Moja prawda ponad twoją, mój upadek, nie twój biznes Kim bym był dziś, gdyby nie rap, gdyby nie ty Żyję jak facet, płacę za kwadrat i mam czym zapchać ryj boi 23 wiosny, a w moim sercu deszcz jak jesień Ludzie mówią mi odpocznij, lepiej wreszcie puść coś better Jest matka, dla której walkę podejmę zawsze I wypuszczę kompakty, nim rzuci mi na trumnę piaskiem Nie myśl, że znasz mnie przez gadkę po jakimś graniu Mała, wracam na chaty, gram rapa, nie szukam tu maniu Szczerość rodzi szacunek, coś czego nie kupisz tanio Z tempą lalą się nie stukaj, nie. czekaj na swą małą Robisz rap, rób dobrze, nie nawijaj o pierdołach Że posrałeś się w kołdrę jak jeden fajan zarapowy nie boję jutra się, bo piekło jest już za mną Robię swoje dla kumatych, którzy chcą by rap był prawdą Złap się za jaja i jak facet przyjmij swój los Kiedy upadasz i pierwszy wyprowadzaj cios Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko W górę giwery, syny, czysty bistroj Silni jak nigdy, wkurwieni jak zwykle Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek nie twój biznes Nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko W górę giwery, syny, czysty i zdroj Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle Moja prawda ponad twoją, mój upadek nie twój biznes jestem Musiałem to przeżyć By, by, by, by, by, by, by, by, by, by być kim jestem kim, kim, kim jestem Musiałem aspirowałem do tak zwanych sfer wyższych Z kolegami sami wygrywamy ten wyścig Branża padnie, w końcu parkiet jest śliski Taka prawda, że sam bardziej chcesz fikcji Przyszedłem znikąd, to bardziej niż podziemie Zawsze blisko z ulicą, jak ostatnie pokolenie I got my people, czas by to złoto przenieść Zakopać mi pod klitą i postawić ogrodzenie Minęło parę lat, czas powstać już z martwych To nie macza rap, to jest Ice Cube i Ice Tea już nie ma szans, żeby świat napsuł nam kwit Widziałem wiele po Malibu Barbie Dmuchaj z ojcem w Panasonic, skacze stoch Nie zgarnę płyty roku, ziomy, zgarnę rok Tego faktu nie ominiesz, to jest Caldwell Pope Życie mi kreśliło linię, tobie Jacek Gmoch Dwie dekady solo gram fair, Grand fair Widziałem te buty za szkłem, za szkłem Wtedy nie byłoby stać mnie, stać mnie Dziś nie poproszę, tylko ja chcę, ja chcę Dwie dekady solo gram fair, Grand fair Widziałem te buty za szkłem, za szkłem Wtedy nie byłoby stać mnie, stać mnie Dziś nie poproszę, tylko ja chcę Widziałem biały tunel, jest mi świadkiem Bóg Wykopałem dziurę, a nie jest pod piaskiem trup To aż za lata chude, wiem jak pachnie trud Rozumiem dlaczego ludzie mają w nazwie lud. Pod nogami wzgórze kłód, jakby znał mnie Bóg Numer trzymałem w chmurze, by ich bardziej zmógł Ksywę wryję im na skórę, potem strapie z trup Przyszedłem zagrać turę i żem planszę zmiótł nogu przejmuję teren, zostawię tu mogiły Twoi ludzie modele, ale nie kleją bryły Kiedyś jak bolało bardziej Pisz rymy, dziś jak poli wrzucam plaster Cytryny, chyba mnie techniki nauczyli gdzieś w szkole Wokół wielcy zawodnicy mówią do mnie bierz swoje Nie zgarnę płyty roku, ja rok rozpierdolę Tego faktu nie ominiesz, to jest Ben Wallace dekady solo gram fair, gram fair Widziałem te buty za szkłem, za szkłem Wtedy nie byłoby stać mnie, stać mnie Dziś nie poproszę, tylko ja chcę, ja chcę Dwie dekady solo gram fair, gram fair Widziałem te buty za szkłem, za szkłem Wtedy nie byłoby stać mnie, stać mnie Dziś nie poproszę, tylko ja chcę, ja chcę to się nigdy już nie zdarzy To się nigdy już nie zdarzy się nigdy już nie zdarzy To, to, to się nigdy już nie zdarzy To, to, to, to, to się nigdy to, to, to, to, to się nigdy już nie zdarzy To, to, się nigdy to się, to, to, to się nigdy by już nie zdarzy za nami kolejne kawałki, a był to Gruby Mielski, czyli jeden z przedstawicieli polskiego rapu na tegorocznym hip-hop kempie. No ale cóż, nie jest on jedyny, bo jednym, e, <laughs> innymi przedstawicielami w tym roku e, będą również chociażby VBS, czyli no, młoda twarz, na początku swojej kariery związana e, ledwo e, z... Mm, z wytwórnią Que Quality, czyli e, z, e, z wytwórnią Que Bonafide. Fide. No ale teraz e, gość leci już zupełnie solo i niezależność mu wychodzi. No bo teraz w listopadzie, kiedy Zeus miał obchodził dziesięciolecie jednego ze swoich projektów, e, Zeus jest super, e, no to zaprosił go jako e, supportera swojego. No i gość naprawdę potrafi rapować. Jest to młoda osoba, która mimo wszystko łączy te najnowsze trendy raczej z tymi klasycznymi brzmieniami, co wśród tych młodych jest rzadko spotykane troszeczkę. Na pewno rzadziej niż, niż raczej trapy, ale jeśli chodzi o reprezentację, no to jest no ona dosyć taka, wiecie, no, charakterystyczna dla tego wydarzenia. No, są ludzie, którzy pasują do tego festiwalu, czyli jest numer raz, E, jest na przykład kalendarz Majów, czyli okoliczny element, procentę, i Skorup, Jaca na bicie. No, czyli raczej mm, Zajawkowicze dosyć mocni, no ale z polskich e, wykonawców pojawia się także VBS, który zresztą ostatnio wypuścił epkę Nikoś, e, z której pochodzi kawałek JPG na ficie Paluch z Poznania. Wracam od nich, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształt Mike Jean Paul Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Wracam od nich, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształt Mike Jean Paul Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Yo, yo! Oh. Mówią Wiki dobra morda Co podjeżdża Reno, a w kieszeni to ma Forda Ona pachnie jesienią jak ta muza, co ma oddać Odkąd wszystko kręci się jak pierdolona sarpa Nie sukces, fani oddani Puła się ugina stary pod zapachami Przyleciała paka mordo prosto z Jordanii Moja pani się nie żali, że ją puszczę z torbami Nie wiem co tam gadasz, bo se siedzę na notino Czasem pachnie Zara, a ona pachnie wanilą Przejadła się Prada, no i przejadli się Dior Mogą pocałować kamkę, kiedy podjeżdżają kio jo, jo, bo mam papier na to Twój syn pyta co tak pachnie, tato A ogon jak stąd do kato Lubię się z armafem, czasem lubię się z latawą O, ciebie to boli, panie po krako Jak alkoholik, lecę po flagą, Pachnę jak książę, a ty jak kakol Tryju do książek, jak pachniesz lat Wracam od nich, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształty ma jak sam podotie Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Wracam od niej, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształty ma jak sam podotie Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Yo, yo. Ha, piątek wieczoraty już do pudru Ja tam wolę dym, biorę martyrius profundum Nie gram męczennika, kluto codziennie brać inną Tak jak nie gram ministranta, ale dzwonię po kadzidło Yo, dzwonię do Poznania, mówię hajs, daj remo Remo pyta po co, mówię na bajredo Kasy, kasy jak Montana, będę miał tu wleci kartier Póki co nie pojebało mnie, by se zabawki kupować za tantiem Perfumowy antem, ona lubi jak pan machnę Każdą roku porę koleś mam zapachy trafne Latem coś se machnę i dla ziomka Na lato mango a na zimę myratonka Spytaj mnie o zapach, ja ci powiem, że mam go To twoja dupa to nie skunka, ale na chacie ma opiór Za te twoje bane sumy mógłbym kupić se samochód Ale gdzie ja zaparkuję drugie auto, kurwa w bloku Lubię czasem banie sepory Ale nigdy nie odmawiam miłym paniom sefory Twój raper o mnie zapomniał, teraz lamus chce fory Tego się nie zapomina, no to sorry, memory oh. Zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształtem ma sam po gotie Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Wracam od niej, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształty Mike Sam po Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Yo, yo. Witam ponownie, słyszę w każdej perfumiarni Nawet kupiłem kwadrat na rejonie łazarskim Jak kupię na dubajskim, będę siedział i pachniał Pierwszy nos, wyczuwam to jak aerozol Vandal. Te wersy to przemoc jak zielony adidas Wyczuwasz problem, choć nie ma Oscara i Stiza Czuję obrazy, wszystko jest zapamiętane Jak elegancki wuja za dzieciaka z Fahrenheitem Nie widzę, że zmieniła włosy, ale czuję nowy zapach I w głowie głosy już na nią szykują zamach Nie czekam do nocy, to wisiało w powietrzu Skóra i berg bergamotka Wszędzie na osiedlu U jak Lulu, Kaszarel, życia słodycz Ud, bo znowu jesień i długie wieczory Portofino od wiosny, może odwiedzę Włochy Zioło i zapachy, mordo, niezapchane nosy Yo. Wracam od niej, gdy zasnął portier Ogarnąłem własną porcję Ona kształty ma jak sam pogotie Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Wracam od niej, gdy zasnął portier Garnąłem własną porcję Ona kształty ma jak sam pogotie Mówi, że idziemy spać, w co wątpię Yo, yo. Za nami VBS, e, czyli gość odpowiedzialny za ostatnią epkę Nikoś, no i przed chwilą kawałek e, JPG e, z Paluchem. No ale cóż, nie na polskich artystach się kończy. Ogólnie wracamy troszkę do Ameryczki. Ogólnie jak spojrzycie, warto jest za, za, zaobserwować Hip Hop Camp na Instagramie, bo tam dodają cały czas ogłoszenia nowych artystów. No Liczę na to. Liczę na to, że największe ksywki jeszcze przed nami, bo jak na razie jest są to legendy, ale są to legendy, które raczej przyciągną starych wyjadaczy. A hip-hop mimo wszystko e, co roku starał się też e, za, e, zapraszać osoby, wykonawców, którzy przyciągali też tę, tą młodszą publiczność i którzy prezentowali troszeczkę mniej klasyczne brzmienie. W 2016 roku był to, no teraz już troszeczkę gorszą sławą mówiany, ale wtedy, wtedy MGK. Był też chociażby Joey Bedes, który no co prawda gra mocno klasycznie, ale e, reprezentuje takie mocno, mocno newschoolowe pokolenie. E, jeśli dobrze pamiętam, 2017 albo 2018 rok, wtedy jeszcze nieznany. Wtedy jeszcze nieznany, ale był na kępie, występował Six Nine. No kto by pomyślał, że taki gość mógł występować na takim truskulowym festiwalu jak Hip Hop Camp. No ale to było bardzo, bardzo dawno temu. No i teraz miejmy nadzieję, że rzucą też e, jakimiś ksywkami, które przyciągną też tą e, młodą, e, świeżą publiczność. No i cóż, zostało im no, niecałe cztery miesiące, także myślę, że zawsze te ogłoszenia były e, do, do końca właściwie czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Także jeszcze, jeszcze takie bite dwa miesiące, prawie bite dwa miesiące są na to, żeby, żeby ogłosili kolejne petardy. No a jeśli chodzi o Hip Hop Hemp, to jest, jeśli ktoś nie był nigdy i nie słyszał o czymś takim, no to to jest e, festiwal, który no niby w tym roku ma zachować e, taką pierwotną e, formę, podobną do tej pierwotnej formy, jaką miały e, wcześniej, czyli, czyli festiwal na którym e, jest też pole namiotowe, e, są też food trucki, e, jest dużo scen. W poprzednim miejscu, które było starym lotniskiem, były hangary, które były przerobione na mniejsze sceny. No i dużo tych koncertów tak na tych dużych festiwalach odbywa się w tym samym czasie, więc trzeba sobie wybrać z grafiku, na co trzeba iść. No a wiadomo, ci headlinerzy grają na tej głównej scenie, która na której koncerty zaczynają się no, późnym popołudniem, pod wieczór. Ale w międzyczasie do późnych godzin nocnych, bo e, chociażby do drugiej, do trzeciej potrafią e, być czynne właśnie te hangary. W tym roku ma być podobnie ciężko będzie upchnąć e, już teraz ogłoszonych e, artystów na, e, na, na, na tej małej, na małej, na jednej scenie. Także podejrzewam, że tych scen będzie dużo. Jak będzie to rozwiązane logistycznie, nie wiem. Jest zapowiedziane, że będą też pola, że będzie też pole namiotowe. Kiedyś z Polski można było pojechać, zorganizować ekipę i można było kupić sobie bilet do kempobusu czyli busa, który z, odjeżdżał z paru największych miast w Polsce, i można było wsiąść do tego busa i pojechać na miejsce. On cię zawoził, no i powrót też miałeś zagwarantowany. Podobno w tym roku ma być to samo. Na razie jest dosyć wcześnie z ogłoszeniami, bo tak na dobrą sprawę to niecały miesiąc chyba temu, czy jakoś w marcu zostało ogłoszone, że kemp wraca. Zostało to potwierdzone oficjalnie bardziej oficjalnie niż w poprzednich latach, kiedy było zapowiadane. Teraz są ogłoszeni już artyści, więc już nie ma odwrotu. No i cóż, zostaje kupić bilety, i obserwować, e, kto będzie dalej. Albo czekać na, na następne ogłoszenia i, e, i, i po prostu przygotować się na na jakieś duże ksywki, bo myślę, że mimo tego, że już jest e, względnie późno na ogłoszenia, jeśli chodzi o festiwale, to, że uda im się ogarnąć kogoś, kogoś dużego, kto przyciągnie do tego nowego miejsca w Czechach e, tumy ludzi i że ten powrót po tych sześciu latach będzie godny. No, ja zostawiam was z kawałkiem e, jednego e, ze składów, które będą w tym roku obecne który był obecny też w 2016 roku, kiedy mi się zdarzyło być na kempie, czyli bardzo dawno temu. E, I to byli goście, którzy zamykali cały festiwal. Był to ostatni koncert, który odbywał się e, w Hradec Kralowe wtedy, w hangarze. Nigdy w życiu nie widziałem upchniętych tylu ludzi w takim, no, to duże pomieszczenie. Hangar to mimo wszystko jest duży budynek, ale było tyle ludzi upchniętych, odpalano tam race, więc działy się tam rzeczy nieziemskie. E, koncert odbywał się bodajże o 2.30 albo o 3.00 w nocy. No i wszyscy po, potem następnego dnia, a właściwie tego samego dnia nad ranem musieli wracać już do swoich domów. No ale nikogo z tych ludzi, którzy tam się zgromadzili, nie powstrzymało to przed, y, przed zrobieniem hałasu właśnie dla grupy Onyx. I ten kawałek Last Days y, będzie ostatnim kawałkiem naszej dzisiejszej audycji. Mm, y, ja zapraszam Was za tydzień do Bump Grind. Słyszymy się na antenie Radia Afera już za tydzień po 22. No a Hip Hop Camp przypominam w tym roku e, w e, sierpniu. 21-22 sierpnia. Mm, do usłyszenia. off suicide queens. All niggas. Gather up all your arms. Get ready for this new world order. Shit is about to change, motherfucker. I'm America's nightmare. Young, black, and just don't give a fuck. I just wanna get high, and live it up. So fuck a nine to alive and whitey trying to slave us. women in my wages, slamming my niggas up in cages, changing their behaviors and spitting razors. That's outrageous. Smoking roaches is hopeless. We want lazy soldiers and sculptures. Ladies, jokers who fuck us. For house and roll, you Roll with the rushes, that official ass. Got bitches with pistols and cash. We living in the last. My theory is fuck it. Sexy niggas get abducted. My corrupted is conducted through ghetto, sipping on Moretto. Hand on the metal, foot on the pedal. Never settle. We want Carolina Herrera, dirty Donna Karen sweaters, yeah. rifle and levers and sways. Go play the guns and grenades to blow up. I got news from the informers. I'm trapped in corners, busting shots at Simon Illness. My man Big Top, he know how to get by. Get high do a dicks, then be fixed to be fly. Submit, crossing up and downtown action. And when these sticky keep a grip and move with traction. Keep mad alibis, a plan to stay wise and wide eyed. Living in the state of Southside. Crooked jakes and fake snake niggas all out for papes. All who wanna overtake you, leave them with drapes. The white sheet covers this heat, smothers the street, eat puffers. Six shots ring, do got it bang. We all ready for these wars. We all want more. These the last days. Endures. 32 shots, asserted the glass. You heard it for blocks. The murder who got, convertible who drops. Living life on the edge of dangerous. Way of living, never giving a shit. Cause we living in it. Cause it be you off the hook. Crooks, cracks. Cheaper spots and selling rocks. The cops around the clock. It's hot. Living life on the edge of dangerous. Way of living, never giving a shit. Cause we living in it.